աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի ռադիոընկերներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերի ընթացքում տեղ ունեցան շատ հետաքրքիր զարգացումներ։ Իհարկե սկսենք մեր տարածաշրջանից Արցախին վերաբերող խնդիրներից։ Ադրբեջանը շարունակում է իր ապակառուցողական քաղաքականությունը, շարունակում է Արցախի պաշարումը եւ շրջափակումը։ Ավելին, երկու այսպես կոչված էկոակտիվիստներ, որոնք օրեր, ամիսներ շարունակ կանգնած են Շուշիի մոտակայքերում եւ փաստորեն մասնակցում են Արցախի պաշարմանը, արժանացել են Իլհամ Ալիևի կողմից բարձր պետական պարգևների։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե ով է ֆինանսավորում, ով է աջակցում այդ այսպես կոչված ստի էկոակտիվիստների արշավ եւ շատ տարօրինակ է որ որոշ միջազգային կազմակերպություններ այդ թվում նաեւ միջազգային դատարանը կապ չի կարողանում գտնել Ալիևի վարչակարգի եւ այսպես կոչված էկոակտիվիստների միջեւ վերջի մի քանի օրերին շատ թեժ էր Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում էր ավերվածությունները նույնպես վերջի զարգացումներից այստեղ խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանի կարելի է նշել նոր արտաքին քաղաքական հայեցակարգի ընդունումը Ռուսաստանի կողմից շատ հետաքրքիր հայեցակարգ է եւ այնտեղ նշված է ինչպես նաև դասական բոլոր հայեցակարգերում հիմնական գերնպատակները արտաքին քաղաքականության, աշխարհակաղակականության նրանց հասնելու մեթոդները։ Նշեմ մի քանի կարևոր բան, նախ եւ առաջ այն ավելի շատ կոշտ է, քան նախորդ արտաքին քաղաքական հայեցակարգերը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձում ինտեգրացիոն գործընթացներին, Միութենական պետության, Բելարուս, Ռուսաստան, Եվրասիական տնտեսական այդ համագործակցության ճանաչված մի շարք պետությունների հետ կիսաճանաչված մասնավորապես Աբխազիային եւ Ասետիային հետաքրքիր է։ SNG-ի տարածքում BRICS-ի եւ այլն եւ այլն նույնիսկ նշված է, որ Ռուսաստանը խստիվ դեմ է ցանկացած գունավոր հեղափոխությունների եւ ամեն ինչ անելու է, որպիսի դա տեղի չունենա։ Ավելին խոսք, երբ վերաբերում է ճանաչված պետությունների, մասնապես Աբխազիային եւ Արավային Օսիային, այնտեղ բացի դրանից, որ հատուկ առաջնային տեղ է հատկացված Աբխազիային եւ Հարավային Օսիայի հետ հանդիպումներին, նշված է նաեւ, որ խրախուսվելու է ինտեգրացիոն գործընթացների խորացումը Ռուսաստանի հետ։ Շատ հետաքրքիր է։ Ապրիլի 2-ին Ամերիկա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար եւ Ռուսաստանի Դաշնության արգոսնախար հերախոսազրույց են ունեցել եւ խոսել են տարբեր հարցերի մասին։ Առիթը եղել այն, որ Ռուսաստանում ձերբակալվել է ամերիկացի լրագրող Գեշկովիչը, ով մեղադրվում է լրտեսության մեջ։ Իհարկե քննարկել է նաև երկու հարաբերություններ, ինչը թանուր արմամբ լավ է, որ այնուամենայնիվ ինչ որ քննարկումներ տեղի են ունենում առհասարակ։ Վերջի մի քանի օրի կարևորագույն հադարձություններից եղել այն, որ մենք դրան անդրադարձել ենք, բայց վերջի օրերին Թուրքիայի նախագահը պաշտոնապես ստորագրել է Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ անդամակցության Թուրքիայի խորհրդարանի ընդունած որոշումը։ Մենք դրա մասին, ինչպես նշեցի, խոսել ենք, կանխատեսել ենք, որ հենց այդպես է լինելու է եւ Թուրքիան ուղակի տարբեր տիպի մանևրեր է անում Ռուսաստանի հետ արևմուտքի, բայց ի վերջո գալու է դրան։ Ավելին Թուրքիայի ներկայացուցիչը ՆԱՏՕ-ում Զաքի Գյումրուկչուն հայտարել է, որ Թուրքիան հանդիսանում է կարևորագույն անդամներից մեկը ՆԱՏՕ-ի, որ նրա դերակատարությունը ՆԱՏՕ-ի ուժեղացման մեջ անգնահատելի, ինչպես նաև մեծ է նրա դերակատարությունը Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեմ պայքարին։ Տեսնում եք ինչպիսի քաղաքականություն է վարում։ Մի կողմից Ռուսաստանի հետ են մոտ, մյուս կողմից Արևմուտքի։ Շատ ուսանելի է եւ պետք է իսկապես սովորենք։ Վերջի մի քանի օրերին կրկին լարվել է Իսրայել-Իրան հարաբերությունները։ Իսրայելի վարչապետ Նատանյախուն հայտարել է, որ Իսրայելը թույլ չի տալու որpիսի տարբեր երկրներ հակաիսրայելական քաղաքականություն վարեն եւ նրանք շատ մեծ գինեն վճռելու դրա համար։ Բնական է, խոսքը վերաբերում է առաջին հերթին Իրանին եւ հնարավոր կոշտ միջոցներին։ Ասեն, որ Իրանը նույնպես վրթոված է թե իսրայելի քաղաքականությամբ, թե Իրանի նկատմամբ Ադրբեջանի քաղաքականությունից եւ Իրան-Ադրբեջան այս հակամարտությունը ել ավելի է սրվել, լարվել, երբ որ Ադրբեջանի արտգործնախարարը այցել է Իսրայել։ Այսպես մի քանի շատ կոշտ, կարելի ասել, փոխհրաձգություն է տեղ ունեցել Twitter-ում, ասինքն սոցիալական ցանցերում Իրանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարությունների միջև։ Իրանը մեղադրել է Ադրբեջանին, որ ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում Իրանի դեմ, ոչ բարեդրացիական, նույնիսկ թշնամական եւ պահանջում է պատասխան Ադրբեջանից Ադրբեջանի ալգոստնախարարությունը պատասխանել է որ Իրանն է ագրեսիվ քաղաքականություն վարում ավելին Իրանի դեսպանատունը Ադրբեջանում նոտա է հղել Ադրբեջանի ալգոստնախարարություն իր բողոքը ընդգծելով ադրբեջանական լարտամիջոցներում հակա-իրանական այս ալիքին, հետաքրքիր է շատ։ Իսկ Իրանի շատ հայտնի Իրանում քաղաքագետ եւ քաղաքական վերլուծաբան դոկտոր Ահմադ Կազեմին ազգությամբ թուրք է, թուրքախոս է, հայտարել է, որ Զանգեզուրի այսպես կոչված Միջանցքը դա բանաձևի Իրանը մասնատելու։ Շատ հետաքրքիր է, ճիշտ են իսկապես վերլուծում։ Բավական հետաքրքիր զարգացումի տեղնության նաեւ Մոլդովայում, այսպես Մոլդովայում ղեկավար Մայա Սանդուն այցելել է Կիև, հանդիպել է Զելենսկու հետ եւ արել է մի շարք հակառուսական հայտարարություն, որպես պետք է ուժ եղացնենք։ Ուկրաինա-Մոլդովա հարաբերությունները մտնեն Եվրոմիություն երկու երկրները, Ռուսաստանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի եւ հատուկ նույնիսկ դատարան պետք է լինի Ռուսաստանի նկատմամբ եւ այլն եւ այլն, շատ կոշտ եւ վտանգավոր հայտարարություն է։ Հետաքրքիր զարգացումներ տեղ ունեցան նաեւ Սաուդյան Արաբիայում։ Սաուդյան Արաբիայի ղեկավարությունը պաշտոնապես հրավիրել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին մայիսի 19-ին այցելել Սաուդյան Արաբիա եւ մասնակցել համաարաբական գագաթնաժողովին։ Սա իսկապես առաջինն է 2014 թվականից ի վեր, որը շատ կարեւոր է եւ ցույց է տալիս, որ Սիրիան կամած կամած վերընտեգրվում է արաբական կառույցին։ Սա մասին մենք խոսել ենք ձեզ հետ նաեւ նախորդ հանդիպումների ժամանակ։ Բավականին ակտիվ էին նաև չճանաչված պետություններ, այսպես Թայվանի նախագահ պաշտոնական այց է կատարել պետական Գվատեմալա, այնտեղ ջերմ ընդունելության է արժանացել այդ լատինամերիկյան պետության մեջ եւ քննարկել են երկկողմ հարաբերություններ։ Սա եւս Չինաստանի կողմից չի կարող լավ ընդունվել, բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Եվ մի շատ հետաքրքիր քննարկում է տեղ ունեցել ՄԱԿ-ում, այսպես լրագրողները, ինչը իհարկե ոչ թե լրագրողական զուտ ձեռնարկ է եղել, այլ ըստ երևույթի աշխարհակական պատվեր։ Նրանք հարց են բարձացել ինչու Թայվանի անձնագրերով մարդիկ չեն կարող մտնեն ուրեմն ՄԱԿ-ի գլխավոր գրասենյակ Նյու Յորքում։ ՄԱԿ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ քանի որ Թայվանը չճանաչված է եւ ՄԱԿ-ը ճանաչում է մեկ Չինաստան, ոչ թե Թայվան, իսկ Թայվանը Չինաստանի մաս, սա չի բավարարել լրագրողների, նրանք մեջ են բերել նաեւ այն, որ ինչու քաղաքացիները Կոսովոյի անձնագրով կարող են մտնել իսկ Թայվանին ոչ, կարճ ասած մի կողմ դնենք այս քննարկումը, կարևոր այն է, որ ինչ որ գործընթաց են փորձում արդեն կյանքի կոչել Թայվանի միգուցե ավելի լայն ճանաչումով։ Կտեսնեք ինչին դա կհանգեցնի։ Ակտիվ քաղաքականություն է վարում թուրքական Կիպրոս։ Այսպես թուրքական Կիպրոսի նախագահ այցելել է Լոնդոն, ասեն որ այցը կազմակերպել էին հիմնականում նաև Թուրքիայի աջակցությամբ։ Այնտեղ հունական համայնքն է բողոքի ակցիաներ իրականացել, բայց այնուամենայնիվ այցը տեղի է ունեցել եւ թուրքական Կիպրոսի ղեկավարը հանդիպել է եւ քաղաքական եւ հասարակական շրջանակների հետ։ Նույն թուրքական Կիպրոսի նախագահ հանդիպել է նաեւ Թուրքիայի փոխնախագահին բոլոր արողակարքային նրբությունները պահպանվել են, երկու երկրների դրոշները եւ այլը, սա ցույց է տալիս, որ ինչպիսի մոտեցում ունի Թուրքիան իր իսկ կողմից ստեղծված իր իսկ երեխայի ճակերտներում նկատմամբ։ Այսինքն ամեն ինչ անում է ցույց տալու, որ նա երկիրը եւ սատարում է շատ բան ունենք սովորելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սոմալիլենդին, մի այլ ճանաչած պետության, որի մենք հաճախակի ենք անդրադառնում, ապա ստեղ հետաքրքիր այն էր, որ պետդեպարտամենտը ԱՄՆ-ի շատ հետաքրքիր հայտարարություն է հրապարակել, որտեղ իհարկե արծարծում է Սոմալիլենդում տեղնեցող քաղաքական գործընթացները, պատերազմական գործողությունները, բայց մեզ համար շատ հետաքրքիր է մի նախադասություն, որտեղ ՊԴՊ-ը կոչ է անում անհապահորեն նախագահական ընտրություններ իրականացնել, որովհետև այդ ընտրությունները անընդհատ հետաձգվում են 2022 թվականի նոյեմբերից։ Ուրեմն Սոմալիլենդում կարելի է եւ պետք է ընտրություններ անել, իսկ Արցախի ընտրությունները որոշ պետություններ չեն ճանաչում։ Հանգիստ ենք ընդունում այդ ամենը, չենք նեղանում, բայց ով ունի տեղեկություն, ով տեղեկացված է ավելի ուժեղ է եւ կարող է այդ տեղեկությունները պրակտիկորեն կիրառել։ Այսպիսին են թանկագին բարեկամներ հիմնական զարգացումները կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։